Rekao je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Elif lam mim. Ova knjiga u kojoj nema nikakve sumnje, upusto je svima onima koji se Allaha budu bojali. Onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što i mi budemo davali. I onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i ono što je objavljeno prije tebe i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali. Njima će gospodar njihov na pravi put ukazati i oni će ostvariti ono što žele. Studio Tauhid Islamska omladina Beč Vam predstavljam medresu koja nosi naslov Kur'anske nauke Hafiz Muhammed Porča بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واكتفى بأثره إلى يوم الدين ثم أما بعد قرآن كريم كو الله objava i temelj ove vjere naišao je na veliku pažnju od strane ovoga ummeta. Učenjem, zapisivanjem, prenošenjem, tumačenjem, saznavanjem gdje je koji ajet objavljen, kada je koji ajet objavljen, na što se odnosi svaki ajet i tako dalje. Bilo kakav podatak vezan za Kur'an, sahabi Božih poslanika, ali i sato i generacije koje su dolazile poslije njih vrijednovale su i držale za neprocijenjivu vrijednost i blago, što ukazuje na jačinu njihovog imana i veličinu Allahove objave kod njih. Između kuranskih nauka kojima su ashabi pridali posebnu pažnju jeste poznavanje mekanskih i medinskih ajeta. Tako je zabilježeno od Ibnu Mas'uda radijallahu anhu u rivajetu Buharinom u kom je kaže tako mi Allaha mimo kojeg nema drugog Boga ni jedna sura iz Allahove knjige nije objavljena a da ja ne znam gdje je objavljena niti je objavljen jedan ajet iz Allahove knjige, a da ja ne znam u vezi čega je objavljen. Kada bih znao da je neko do koga može doći deva znaniji od mene u Allahovoj knjizi, uputio bih se ka njemu. Boži poslanik, ali sad vaselam, došavši u jednu sredinu, koja je odbijala vjerovanje u teuhid, u Allahovu jednoću, je poslije smrti koji su s druge strane imali mnogo tih negativnosti u svome vjerovanju i radu, svakako je trebala da, se, da im se priđe na određeni način. Mi ćemo vidjeti kod mekanskih hajeta da se njihov stil razlikuje, da se značenja i tematika mekanskih hajeta razlikuje od medinskih. I mnogo tih razlika ćemo uočiti i ovdje ćemo ukratko obrazložiti koji su to koristi od poznavanja mekanskih od medinskih hajeta. Kao prvo, poznavanjem ovoga olakšavamo sebi tumačenje Kur'ana. Jer poznavanje mjesta objave pomaže razumijevanju ajeta i njegovom pravilnom tumačenju. Iako je pravilo ovuka koja se uzima u općenitom značenju, a ne u povodu ajeta, osim u izuzetnim situacijama, mufesiri uz pomoć ovoga su u stanju kod različitih značenja dva ajeta da odrede derogirani ajet i onaj koji se derogira. Dakle, da odrede nasih i menzov ajet onaj koji ima snagu da se po njemu radi. Svakako onaj koji je zadnji objavljen, to je onaj koji derogira i to je onaj po kome se radi. Zatim poznavanje kuranskog stila koristi u davi, jer za svako mjesto postoji određeni govor, kao što i određena situacija zahtjeva određeni govor. Specifičnost načina u mekanskim i medinskim ajetima u Koranu pomažu daji da sazna različite načine obraćanja ljudima. Na taj način daja različite načine obraćanja ljudima. Na taj način daja posjeduje snagu koja osvaja srca onih koji, koje poziva i koji ga slušaju. Za svaki period postoje posebne teme i način obraćanja ljudima. Kao što se teme razlikuju ovisno od slušatelja i njihovih ubjeđenja i okoline u kojoj žive. Sve nam to postaje jasno kroz kuranska obraćanja vjernicima, mušricima, munaficima i sljedbenicima knjige Ehli Kitabijama u različitim periodima objave. Isto tako od koristi poznavanja mekanskih i medinskih ajeta jeste što upoznajemo siru kroz kuranske ajete. Jer ćemo vidjeti da Kur'an i Kerim svojim ajetima prati događaje koji su se dešavali u to vrijeme. Daje komentar na njih, usmjerava ih, usmjerava ashave, ukazuje šta je dobro, šta nije trebalo da se desi i tako dalje. Tako da kada čitamo istoriju primijetit ćemo da postoji određenih razilaženja među, među prenosiocima same cire, ali kod učenja Kur'ana jasno vidimo iz koranskih hajeta nedvosmisleno vidimo šta se dešavalo u tome periodu. Kako ćemo poznavati i raspoznavati mekanski od medijinskih hajeta i kako ćemo napraviti razliku među njima? Imamo dvije mogućnosti da saznamo mekanske i medinske ajete. Prva mogućnost je preko rivajeta, preko prenošenja riječi ashaba, šta se dešavalo i gdje se to dešavalo. A druga mogućnost jeste da koristimo kijas, analogiju, po određenim principima mekanskih i medinskih ajeta. Kao prvo, kako odrediti mekanske i medinske ajete? Da li vremenski ili mjestimično ili uzimajući govor, njegov oblik i tematiku, pa da potom ne odredimo mekanske i medinske ajete. Prvo i najvažnije i najprihvaćenije mišljenje jeste da se uzima u obzir vrijeme objavi i da se potom je pravi razlika između mekanskog i medinskog perioda. Dakle, mekanski ajeti po ovome su objavljeni prije hijdre, pa makar bili i izvan Mekke, jer se ovim određuje jedan period. A medinski ajeti su oni koji su objavljeni poslije hijdre, makar oni bili i izvan Mekije i makar oni bili i izvan Medine i makar oni bili i u samoj Mekiji. Za vrijeme Hadžetul veda i tako dalje. Dakle, najpreciznije je ovo određivanje mekanskih i medinskih ajeta vremenskim razlikama. Dakle, ono što je objavljeno prije hijdžre, to su mekanski ajeti. Ono što je objavljeno poslije hijdžre, to su medinski ajeti. Neki uzimaju po slabijem mišljenju, uzimaju u obzir mjesto. Pa kažu mekanski ajeti su oni koji su objavljeni u Meki ili u njenoj okolici. Mini, Arafatu, Hudejbi i tako dalje. A medinski koji su objavljeni u Medini i njenoj blizini kao što je Uhud, Kuba i tako dalje. Ali ovdje ima jedan problem, a to je ajeti koji su objavljeni izvan Mekke i izvan Medine. Kao što je Tebuk ili Bejtul Mahdis i tako dalje. Ne mogu se ubrojati ni u Mekanske ni u Medinske po ovoj podjeli. I još jedno mišljenje je da se uzima govor u obzir. Njegova tematika. O čemu određena sura ili ajeti govore, pa se onda po tome procjenjuje da li je to mekanska ili medinska sura. Mekanski ajet je onaj kojim se obraća stanovnicima Mekke, a onaj kojima se obraća Kur'an, kojim se obraća stanovnicima Medine, to je medinski ajet. Na primjer kaže se ajeti koji počinju riječima o ljudi. Kaže se da su to mekanski ajeti. A oni ajeti kojima se obraća ljudima sa amenu, da su to medinski ajeti. Ali nije uvijek tako. Mi ćemo naći i jednoga i drugoga i u mekanskim i u medinskim surama. Dakle, nije to ni neprikosnoveno. Naći ćemo, na primjer, u sura i Bekar, koja je nesumljivo najduža sura i sura objavljena u Medini, u kojoj Allah kaže Ja ejuhenna su'budu rabbekum ulevi O ljudi, obožavajte svoga gospodara koji vas je stvorio. Pa se obraća sa riječima ja nasu, o ljudi. A rekli smo da je to karakteristično za mekanski period. Dakle, nije nužno da samo se u medinskim surama pojavljuje ja ejuhen ladina amenu ili u mekanskim ja ejuhen nasu. Isto tako ćemo, isto tako ćemo naći e, riječi kuranske ja nasu u suri El Hajj koja je mekanska sura. Dakle, ni po ovome se ne može napraviti ta podjela. Dakle, najbolje vremenskim periodom napraviti podjelu ono što je prije hijđre, to je mekansko, ono što je poslije hijđre, to je medinsko. Odlike mekanske i medinske objave. Koje su to posebnosti po kojima možemo poznati jedno i drugo? U osnovi se kaže svaka sura koja ima u sebi seđdu, to je mekanska sura. U kojoj se naređuje ibadet Allahu, judu kojoj se naređuje ibadet Allahu, judu pa učinite seđdu. Allahu, jer su činili seđdu mušici svojim kipovima. Dakle, svaka sura u kojoj ima seđda je mekanska sura. Dalje, svaka sura koja u sebi ima česticu, česticu kella, a ova čestica njom se nijeće nešto što ljudi tvrde. Dakle, nije tako kao što ljudi govore. Dakle, već se govori o raspravi sa mušicima. Spomenuta je 33 puta u 15 sura ova čestica kella. U većini slučajeva gdje se spominje ja ejuhen nasu, o ljudi. To je mekanska. Osim sure El Hajj, koja ima ovu, koja ima koja sadrži ovaj ajet. Svaka sura koja u sebi ima kazivanja i nestalim narodima je mekanska, osim sure i bekari. Svaka sura koja u sebi ima kazivanje o Ademu i, i Blisu je mekanska, osim sure i bekari. Svaka sura koja počinje alfabetom, poput Elif, Lam, Mim, Elif, Lam, Ra, Ha, Mim je mekanska. Osim sure i Bekare i Ali Imran. A u pogledu sure i rad učenjaci se različili. Ovo je što se može zaključiti iz stila i onoga kako se mekanski ajeti obraćaju ljudima. Da vidimo sad neke specifičnosti mekanske objave. O čemu mekanska objava govori? Svakako da govori o tevhidu Allahu, o Allahovoj jednoći i robovanju jedinom Allahu Đelešanu. Zatim potvrđuje objavu, potvrđuje proživljenje poslije smrti i nagradu i kaznu. Spominje sudnji dan, sudnji dan i njegove, strahote, vatru, džennet i džehennem, rasprave sa mušicima i tako dalje. Zatim ćemo naći u mekanskom periodu objave da se uspostavljaju opšti, opšte osnove zakonodavstva i moralnih vrijednosti na kojima se temelji jedna zajednica. Otkriva se u njoj nasilje nevjernika i njihovo prolijevanje krvi, bespravno jedenje i metka jetima i njihovi loši običaji. To ćemo sve naći u Mekanskoj objavi. Zatim u Mekanskoj objavi nalazimo govor o Allahovim poslanicima. Jer su mušici u Mekki zanijekali poslanstvo Muhammeda s.a.v. pa se na taj način dokazuje da je on jedan od poslanika u nizu onih koje je uzvišeni Allah poslao ljudima. Zatim ono što je specifično za mekanski period da su tu ajeti kratki i nose u sebi duboko, duboko značenje što navodi slušalca da obrati pažnju onome što mu se govori. Često ćemo u mekanskom periodu naći i zakletve. Dakle, uzvišen je se zaklinje da bi ljudi prihvatili taj govor. Zašto? Jer oni u osnovi nisu vjerovali. Mi ćemo vidjeti tri načina tri načina upućivanja govora ljudima. Jedan je način kada se obraćaš onome koji niti sumnja, niti poriče to što mu hoćeš reći. Ali mu nedostaje taj podatak. Ne zna. U tom slučaju ćeš mu se običnim govorom obratiti. U drugom slučaju, ako čovjek ne zna, a uz to svoje znanje ima nekih sumnji, onda mu se dolazi sa pojačanjem govora. ne sata atijetu. Zaista će sudnji dan doći. Ima sumnji oko toga. U trećem slučaju, ako čovjek ne zna i sumnja, ima sumnji, dakle, i još pored toga raspravlja i ubjeđen je u nešto drugo. Sad to treba ubjeđenje njegovo razbiti Onda se dolazi sa pojačanjima u govoru, onda se dolazi sa zakletvom i nečim drugim. Kao što kaže kuranski ajet, وَيَسْتَمْ بِعُمُنَكَ اَحَقُنْهُ I pitaju te za vijest, je li to istina? Je li to moguće da mi budemo proživljeni nakon smrti? Dakle, neznanje, sumnje i, i ismijavanje. Jer ismijavanje je najveći vid odbacivanja nečega. Je li to moguće? Hakun hu, je li to istina da će se desiti? Kad mi postanemo prah, kad postanemo zemlja i tako dalje, kad istruhnemo u zemlji. Pa šta im kaže uzvišenje Allah takvima? Kaže, kul reci im, i jeste svakako, rabbi tako mi gospodara moga, innehu on je zaista le nikakve sumnje nema da je istina. Pogledajte te snage u govoru. Jeste, tako mi gospodara moga, nema nikakve sumnje da je to čista istina. Kako taj govor, treba da ga uzdrma, da, se promijeni. Iz ovoga vidimo kroz šta je Boži poslanik, ali sam prolazio u raspravi sa mušicima, vidimo isto takvu način dave, vidimo kako treba razgovarati, kako treba ljude mijenjati u njihovim postojećim ubjeđenjima. Šta možemo zaključiti u medinskoj objavi. Svaka sura koja u sebi nosi naredbe i kazne za određene prijestupe, medinska je. Jer znamo da u mekanskom periodu nema propisivanja zabra, naredbi, zabrana i tako dalje. Osim postavljanja onih osnovnih temelja da se pojasni ljudima šarijat imamo jedan ajet iz, mekanskog perioda koji nam govori o određenim propisima. Taj ajet je u sura El Mutaffifin. Uzvišen Allah kaže Alladine izektalu ala nasi jestavfun. Wa iza kaluhum au juhsirun. Allah kaže teško li se onima koji zakidaju na koji kada od drugih uzimaju, dakle mjere sebi, uzmu u potpunosti svoj hak i svoje pravo. A kada drugom vagaju ili mjere, sirun, oni zakidaju. Zato nije propis. Znači, propis da se ne smije zakidati. Kako ga nalazimo u mekanskom periodu? Neko će postaviti pitanje, jel tako? Jer rekli smo u mekanskom periodu nema propisa. Upravo nalazimo to u mekanskom periodu zato što ga veže za akidu. Pogledaj majku koji kasnije dolazi. Ela ulaike ennehum mev'uthun. Zar ne misle ti, takvi koji to rade, da će biti proživljeni? Jer mušici u nisu, neki nisu vjerovali u proživljenje. Pa mu to dvoje staja. Prvo, kod svih ljudi je priznato da zakidanje ne Ne valja. I onda preko toga, pogledajmo mudrosti dave, prelazi u vjerovanje proživljenja poslije smrti. Uđeš s njim u taj, na isti nivo razgovora, a onda mu kaže, a to što, što se radi, on će reći, tako je, to ne valja. A zar ti ljudi ne misle da će biti proživljen? A taj koga sluša, nije, on ne vjeruje da će biti proživljen. Pa će reći, e pa istina onda proživljenje. Dakle, veže nekada propise u mekanskom periodu da bi se došlo do priznavanja akaidskih pitanja. Svaka sura u kojoj se spominju munafici je medinska. Osim sure El Ankebut koja je mekanska. Nekad ćemo naći da je cijela sura mekanska ili medinska. A nekada ćemo naći da je sura mekanska, a u njoj ima medinski hajeta. Ili da je medinska, a u njoj ima mekanskih hajeta. Kako to? Jer nisu uvijek sure objavljivane odjednom. I drugo, ajeti su nekada objavljivani po ajet, po dva, po tri, po skupina ajeta, tako sure objavljivane odjednom. I drugo, ajeti su nekada objavljivani po ajet, po dva, po tri, po skupina ajeta, tako da je Boži poslanik, ali sad selam, rekao ljudima koji su zapisivali vahit, tu, taj i taj ajet stavite u tu i tu suru. Dakle, nakon toga ajeta. Dakle, tačno im je određivo gdje će staviti koji ajet nakon objavi. Redoslijed ajeta nesumnjivo je od uzvišnog Allaha tabaraka wa ta'ala vahjom određen i preciziran. Svaka sura u kojoj se raspravlja sa sljedbenicima knjige je medinska sura. Jer u Meki nemamo ehli kitabija. Već oni u Medini. Ali ćemo primijetiti, kad gledamo kontinuitet objave, primijetit ćemo da sura Jusuf, na primjer, sura Jusuf je objavljena na kraju mekanskog perioda. I na nju se odnosi ono, ono što smo spomenuli za mekanski period. Da govori o Allahovom poslaniku, o događajima prije i tako dalje. Ali pogledajmo tematiku sura Jusuf, na primjer. Ona govori o kome? O Benu Israilu, o Izraeličanima. To je u stvari priprema Božih poslanika, ali i uči se on i pojašnjava mu se kakav je narod koga će on sresti u Medini kakva je njihova priroda, kakav je njihov ahlak, kakvo je njihovo ponašanje i tako dalje. Kroz sure i Jusuf. Dakle, vidimo da konstantno, neprekidno vaši prati događaje koji se dešavaju. Što nam ukazuje na činjenicu da događaji koji su bili u to vrijeme, kao što i da, da, danas je, dok jametskog dana, nisu slučajni događaji. Već je tačno precizirano, to će se desiti, pa Allah uzvišeni objavi to i to. Da je bila pouka cijelom su u njih dani. Kao osobenosti mekanskih hajeta vidjet ćemo da se u njima objašnjava badet. medinski hajeta. da se u njima objašnjava badet. međuljudski odnosi, bračno i nasljedno pravo, vrijednosti džihada, društveni odnosi, međunarodne veze u miru i u ratu, propisi vlasti i pitanja o zakonodavstvu. Sve to nalazimo u medijinskom periodu. Zatim se obraća sljedbenicima knjige i, poziv, i upućuje im poziv u islam. Objašnjava im njihovo udaljavanje od istine skrivljavanje Allahove knjige koja im je objavljena. I govori im o njihovom razilaženju u onome što im je došlo od istine. Zatim ćemo naći u medijinskom periodu objašnjavanje osobina munafika i analizu njihovog duševnog stanja, te otkrivanje njihovih spletki i ukazivanje na njihovu opasnost po društvu. U medijinskom periodu ćemo naći dugačke ajete koji pojašnjavaju šerijatske propise i objašnjavaju njihove ciljeve. Poznavanjem dakle mekanskog i medinskog perioda, okoristit ćemo se kako u poznavanju sire, poznavanju šerijatskih propisa, šta je derogirano, šta je ono što derogira određene ajete, upoznat ćemo siru i mnogo tih koristi ćemo vidjeti od poznavanja mekanskih i medinskih ajeta. Imamo drugu jednu nauku vezanu za Kur'an koja se zove esbabun nuzul. Povodi objavi. Islam je utemeljen na dva osnovna principa. A to je dželbul mesalih u dar'ul mefasid. Čovjeku da donese korist i da od čovjeka odbaci sve vidove štete. Kur'an je objavljen da bi izveo ljude na pravi put i da bi zasnovao zajednicu na temeljima imana na temeljima imana u Allaha i ono što se objavljuje. Kur'an potvrđuje događaje iz prošlosti, govori nam o sadašnjosti i, i o budućnosti. Većina kuranskih hajeta su objavljeni ovim povodom. Što znači da kod većine ajeta povod objave je bio to što uzvišeni Allah hoće da uputi ljude pravi putem. To je bio osnovni povod i drugoga nema. Što ne znači da svaki ajet ima poseban povod objave, nešto se moralo desiti pa je ajet objavljen. Ili neko je nešto pitao pa je ajet objavljen. Takav broj, broj takvih ajeta je puno manji. Dakle, većina Kur'ana je objavljena ovim opštim povodom. A opšti povod je to što uzviše Allah hoće ljudima da ukaže na, pravi put i da ih pouči principima ove vjere. Ali ponekad ćemo naći da ajeti bivaju objavljivani u povodu onoga što se desilo među ljudima. Pa je bio potreban komentar, tumačenje, sud o određenom događaju i tako dalje. Nekada su ashabi postavljali pitanje Božijem poslaniku, ali je salam, a kao što znamo, on nije govorio od svojih strasti, već je sve to objava koja mu se objavljuje, pa ako mu nije došlo vahjom da on to objasni hadisom, onda mu je došlo vahjom da se to uči do sudnjeg dana Kur'anu. I naći ćemo ajete u Kur'anu kojima se kaže jes eluneke, pitaju te o tome kul reci im odgovor na to je to Ulema je veliku pažnju pridala, pridala esbabu nuzulu, povodima objavi, i napisana su posebna dijela na ovu temu. Od najpoznatijih je dijelo šeha Buharije koji se zove Ali ibn Medini. Zatim ćemo naći dijelo koji je napisao El Vahidi, zatim Ibn Hajar El Askalani, zatim Es Juti i mnogi drugi. Nešto se može osloniti da bismo poznali i da bismo saznali sebe binuzur, uzrok objave određenog ajeta. Vrlo fino i precizno nam opisuje to El Wahidi u svojoj knjizi Nuzur u kojoj kaže nije ispravan razliku pa kod mekanskog u određivanju mekanskih i medijinskih hajeta. Ono prije što smo spomenuli, može se u određivanju mekanskih i medinskih hajeta koristiti analogija, ali u pogledu sebe bi uzroka objave, tu samo možemo koristiti divajet, Predaje koje nam prenose ashabi Božeg poslanika, ali sam sam koji su živjeli tim događajima. Dakle, samo sa rivajetom i slušanjem od onoga koji je bio svjedokom, svjedokom objave. Onaj koji je poznavao povode objave i koji je tražio znanje o tome i bio uporan u tome. Dakle, samo preko rivajeta. Takav je bio u uleme naših prethodnika koji su se bojali da kažu nešto sve dok ne budu sigurni u to. Prenosi se od Ibnu Abbasa, radijallahu, rivajetu koga bilježi i Buharija i Muslim, da je rekao kada je objavljeno وَاَنْذِرْ i opominji svoju bližnju rodbinu, sura Šuara, 214. ajet. Izašao je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, na Saf, poznato brdašce, pored Mekke pored Keave, pa je povikao, o ljudi, pa su se oni sakupili. A on je rekao, šta mislite kada bih vas obavijestio da konjica dolazi iza ovog brda? Da li biste vjerovali? A oni rekoše, ne poznajemo te kao lašca. A on reče, ja vas upozoravam na tešku kaznu. A Ebu Leheb tada reče, prokle da si, samo si nas zbog toga pozvao. Zatim je ustao i objavljena je sura Tebet jeda ebi lehebim wa teb. Neka je proklet jeda ebi lehebim wa teb. Neka je proklet ebu leheb. Proklet je, propao je. Dakle vidimo iz ovoga rivajeta da se nešto desilo pa je uzvišenje Allah objavio suru ili ajete. Druga situacija, da bude poslanik ali selam upitan o nečemu i to bude povodom objave ajeta iz Korana koji nam objašnjavaju šerijatski stav o tome pitanju. Kao što se desilo u slučaju Haule Sa, kojoj je dao razvod njen muž Eus ibn Samit. Pa je ona došla Božijem poslaniku, ali sad selam da mu se požali. Prenosi se od Aiše radijallahu anha da je rekla Blagoslovljen je onaj čiji sluh sve dostiže. Uzvišeni Allah te Čujem glas Havle binti Thalebe. Jer Aisha radijallahu anha je bila tu u kući. Kada je došla ova žena da se požali Božijem poslaniku. Ali salam. Kaže Aisha radijallahu anha čujem glas kako govori Havla bintu Thalebe, a dio njega, tog njegov, njenog glasa ne dopire do mene. Nešto čujem, nešto ne čujem od toga, a isto je to u prostoriji. A nešto ne čujem od njenog govora. A ona se žalila na svoga muža Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem. I rekla, o, Resulul, o Resulullah, uništio je moju mladost. A kada sam ostarila i postala nerotkinja, on me je otpustio. Bože, ja se tebi žalim. Boži je poslanik, ali sad se nije joj mogao dati tada odgovor. Jer mu o tome i nije došao. Samo što se to desilo, kad dođe Džibril sa ovim riječima, dakle, dakle vahi dođe Božijem poslaniku, ali sato selam. Kad mi Allahu qawle leti tuđadiluke fi zauđiha, wa tešteki ila Allah, wallahu jesma'u tahawurakuma. Allah je čuo riječi one koja se s tobom o mužu svome raspravljena koja se žalila Allahu, a Allah čuje vaš razgovor. Tvoja Iša radijallahu anha kaže, bila sam u istoj prostoriji i nisam sve čula šta ona govori. A neka je uzvišen i blagosloven i slavljen onaj koji je iznad sedam nebesa čuo tu ženu koja se žalila Božije poslaniku, ali i sato salam, na tu svoju tešku situaciju, pa uzvišen je Allah objavljuje ove ajete. Koje su koristi poznavanja sebe minuzula povoda objave? Kao prvo, u poznavanju povoda objave naći ćemo objašnjenje mudrosti koja je dovela do propisivanja određenog propisa. Zašto je nešto propisano? Ispoznat ćemo brižnost šarijata u pogledu općih interesa u liječenju društvenih bolesti i u svemu, tome je Allahova želešanuhu milost prema ummetu. Zatim ćemo ograničiti propis koji se spominje u ajetu na događaj zbog kojeg je ajet i objavljen. I to u slučaju kada je ajet u opštoj formi mogao bi se odnositi na sve, ali on ima poseban sebeb u pogledu nečeg posebnog je taj ajet objavljen. Pa kada saznamo šta je to posebno, zbog čega je ajet objavljen, onda nećemo taj ajet primjenjivati ka svakome, jer nema opšte značenje na sve. Dakle, pomoćemo se u tome u poznavanju povoda objave da ograničimo određeni propis samo na određeni događaj Da taj propis nema opšte značenje. Kao primjer toga imamo kuranski ajet u suri Ali Imran 188. ajet. La tahsebenna alladhina jefrahuna bima etav wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam jef'alu فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ne misli nikako da će oni koji je veseli ono i za ono što nisu učinili, nikako ne misli da će se kazne spasiti. Njih čeka teška kazna. Prenosi se da je Mervan rekao svome slugi o Rafiju, idi Abdullah ibn Abbasu i reci mu, kada bi se svaki čovjek veselio onim što mu je dato i kada bi volio da se hvali onim što nije uradio, svi bi mi bili kažnjeni. Dakle, po ovom je ajetu kako shvatamo, da će svi ljudi biti kažnjeni koji se veseli onome što im bude dato i koji vole da budu pohvaljeni za ono što nisu uradili. Ali ovaj ajet ima svoj pozeban sebe. Tako da se on ne odnosi na sve ljude. Kaže Abdullah ibn Abbas kao najveći učenjak ovoga ummeta, kom je Boži poslanik, ali sad sam dovu proučio i rekao Allahumme fatihu fi dini wa alimu ta'wil. Bože, nauči ga, pouči ga vjeri, shvatanju vjere i daj mu znanje tumačenja Kur'ana. Kaže Abdullah ibn Abbas, vi ne imate ništa s ovim ajetom koji je objavljen o Vi ne ništa s ovim ajetom koji je objavljen o kršćanima. A zatim je proučio ajet. A kada je Allah uzeo obavezu od onih kojima je knjiga data, da će sigurno ljudima objašnjavati da neće ništa iz nje kriti. Ali Imran 187. ajet. Dakle, prethodni ajet. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ Pa kaže Ibn Abbas o ovom ajetu. Pitao ih je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem o nečemu, pa su oni skrili to od njega. A ukazivali su na nešto drugo. Otišli su nakon što su mu odgovorili na ono što ih je pitao, te su tražili da ih pohvali i veselili su se onim što su uradili skrivši ono što ih je pitao. Dakle, ovaj ajet se ne odnosi na sve ljude, nema opšte značenje, već je objavljen o kršćanima, ima poseban povod i samo se na to odnosi. I na samo takve situacije. Treće, kada ajet ukazuje na jedno opšte značenje onoga što je objavljeno, ali imamo dokaz koji to ograničava. U tom slučaju poznavanje povoda objave ukazuje nam na stvarno značenje ajeta. Kuranski ajet iz sure En-Nur od 23. i 25. ajeta. Govor je o onima koji su potvorili Aishu radijallahu Dakle, sad imamo jednu drugu situaciju. Ajet ima opšte značenje. Ali, u ovom slučaju postoji dokaz koji taj ajet ograničava. Na posebnu situaciju, na posebnu, na oseb, osobu. Uzvišeni Allah kaže Inna alladine jermuna al muhsanati al gafilati al mu'minati lu'inu fi dunja wal ahira. Walahum azabun azim. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين Oni koji okrive čestite nevjernice, neka budu prokleti na ovom i na onom svijetu. Njih čeka patnja nesnosna. na dan kada protiv njih budu svjedočili jezici njihovi i ruke njihove i noge njihove za ono što su radili. Tog dana će ih, kazna, će ih kazniti kaznom koju su zaslužili i oni će saznati da je Allah doista oličena istina. Ovaj ajet je objavljen o Aiši radijallahu anha i o ženama Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Prenosi se od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu da je rekao Inna alladine jermuna al ajet oni koji objede čestite bezazlene vjernice objavljen je o Aiši samo. Također se prenosi od Ibnu Abbasa da je ovaj ajet objavljen o Aiši i o ostalim poslanikovim sallallahu alaihi sellem ženama. I ko to uradi, Dakle, ko ih objedi, ko optužbu na njih iznese, na Išu ili na bilo koju od žena Božijeg poslanika, ali za Allah mu ne pruža mogućnost te obe. A onaj koji okrivi neku drugu ženu mimo poslanikovih žena ima, žena, ima mogućnost obe. Dakle, poznavanjem sebe binuzula, ovih hajeta, vidjet ćemo da je on ograničen samo na optužbu, a iže Allah ona i ostalih žena Božeg poslanika. I da onaj ko to učini nema mogućnost te obe nakon ovoga. Što je najžešća kazna. Nakon što mu je ovo objašnjeno.